الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أأمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala ta motun na illa wa’antun muslimun ya ayyuhan nasu ta ƙorabba kuma lade khalakakun min nafsi wahida wa khalaka min ha zaujaha wa basa min huma rijalan kafiran wa nisa’a wa taƙullaha lade ta sa’alu na bihi wal’arhama inna Allah ha kana alaikum rakiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha'Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab al rahmatullahi alayh bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu zuwa ga alhayu alkayyum da mika kokon bara zuwa gare shi da ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan karatu da muke yi ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon sai rayar da mu akan addinin sai ya dauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya isar da mu zuwa ga watan Ramadan a cikin imani Allahumma ballighna na Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan bil iman muna rokon Allah ta'ala ƙuncin rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha Allah ta'ala ya sawwaka wa bayansa a wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah ta'ala ya sawwaka wa kowa da kowa a cikin mu wanda abin da zai ciye da matsala gare shi muna roƙon Allah ya buɗa masa ta sa na halal wanda yake fama da jinya magani ko kudin asibiti ya gagara Allah ya sawwake masa wanda ke fama da wahalan matsubuni Allah ta'ala ya sawwake masa wanda ke fama da kudin makarantar yara muna roƙon Allah ta'ala ya sawwake masa wanda kasuwa ta yi tsanani gare shi Allah ta'ala ya sauwaka masa dukkan wani abun da ya damu kowa daga cikinmu ko mai sauraronmu muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa mafi girma na alhayu alkayyum da siffofinsa na Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta. ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ƴaƴanmu waɗanda aka sace ƴan mata a Federal University na Dutsen ma da kuma waɗanda suke gusau muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suka saura a hannu Allah ya bayyana su Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ya kare mutuncinsu Allah ya kare addininsu Allah ta'ala ya kare musu lafiyarsu dukkan wani mutum da ake garkuwa da shi a babin zalunci a ko'ina yake a duniya Allah ta'ala ya kubutar da shi masu yin garkuwa da mutane ko yin ta'addanci muna roƙon Allah ya shirye su idan ba za su shiru ba Allah ta'ala ya takaita fitina da bala'i ta kare a kansu ya kuma kare salihan bayinsa gaba daya yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na darasi na 28 a littafin mu na Hisnul Muslim min azkaril kitabu wa sunna yau kusan muna takwas ga watan Rajab ko shekara ta hijira 1445 insha Allah muna da kasan kaban mu ce a takaice kusan sati uku ne ma fa zuwa ga Ramadan ga wanda yake da lafiya kuma yake raye to muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana watan Ramadan din a cikin imani dukkan alheri da ke ciki Allah ya haɗa mu da shi abin da ke ciki na jarrabawa Allah ta'ala ya kare mu ina za a tashi ustaz babi na 70 nawa saba'in da tara oh haka ne addu'a lilmutazawwij addu'a da ake yi wa wanda yake yayi aure eh, wanda ya aure ba gwagware ba a kota addu'ar gwagware da kuka sani <laughs> an san addu'ar gwagware to ga dai addu'a ta wanda ya aure za ka ga ana roƙa masa wasu manya-manyan alheri a wurin Allah ta'ala guda uku muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tarayya a cikin wannan alkhairi din ‘yan mata da samari da ke neman aure Allah ta'ala bai kawo ba muna roƙon Allah ya haɗa su da salihan abokan zama Allah ya sauwake musu asbab na aure din gaba ɗaya Allah waɗanda suke da iyalan Allah ya sauwake musu ɗaukar nauyinsu da kuma yi musu tarbiyya babi na 79 tara addu'a lil mutazawwij addu'a da ake yi ga mutazawwij wanda ya aure wato ango kenan eh, ko auren farko ne ko na biyu ko na uku ko na hudu ko abin da ya kama da haka duka ana yi wa mutum wanda ya aure wannan addu'a insha Allah ta'ala mafhum tayyib ikra barakallahu laki wa baraka alayhi بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما في خير وجمع بينهما في خير manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu mu yi wa angwaye da amare wannan addu'a idan sun yi aure da cewa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin wannan hadisi asalin sa riwaya ne na sahabi Abdurrahman bin Sakhar radiyallahu an wanda muka fi sanin sunansa da Abu Huraira hadisin yana cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaih, a hadisi na dubu ɗaya da casa'in da ɗaya cewa kanan biyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya kasance idan wani ya samu karuwa ta aure yakan masa addu'a da barakallahu lak ma'anarsa shine Allah ta'ala ya maka albarka nabiyu wa baraka alaik Allah ta'ala ya zuba albarka a kanka na uku wa jama'a baina kuma fi khairin Allah ya daidaita tsakaninku a cikin alheri kai ka ji manyan addu'o'i barakallahu lak Allah ya maka albarka wa baraka alaik Allah ya zuba alkhairi albarka a kanka wa jama'a baina kuma fi khairin ya hada tsakaninka da iyalinka a cikin alheri wannan addu'a ita ake yi wa waɗanda suka yi aure a da bisa ga al'ada lokacin gabanin karancin fahimtar addini irin waɗannan abubuwan ba a san sabon mutum ya aure sai da ganin sa ango ya sha mai ko ango yi kaza kaza su ne irin kalmomin da ake yi amma da sunna ta zo aka fahimci da sai a gane cewa ga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta amma da irin waɗancan kalmomi din ake fada har ma a wasu wuraren Allah ya kare har ba su ake a kalmomin amma da yake addini ya zo ne ya yanta mutane ya mai da su wayayyu kuma su yi nasarar duniya da lahira sai zama an karantar da mu wannan addu'a barakallahu lak Allah ya maka albarka wa baraka alai Allah ta'ala ya zuba albarka a kanka wa jama'a kuma fi hairin ya haɗa tsakaninka da iyalinka a cikin alheri an roƙi albarka sau biyu an kuma roƙi alheri sau uku kuma mu kiyaye dukkan albarka alheri ne kuma dukkan alheri fa menene albarka ne babu alherin da ba albarka ba ko babu albarkar da ba alheri ba kawai yalwa ne na kalmomi na harshen larabci suke zuwa da irin waɗannan ababe sai ka ga sun zo da kalmomi da dama wanda kalmomi ne da suke da alaƙa da juna sai a roƙa maka kaza a roƙa maka kaza a roƙa maka kaza kuma sati da ya gabata na yi maganan nan cewa fa dukkan wani abun da Allah ta'ala yake ba da shi a duniya za ka samu mai albarka shi yake da amfani mara albarka fa bai da amfani jama'a hatta ilimin addini wani zai samu albarka wani zai samu mara albarka wani kudi zai samu mai albarka wani zai samu mara albarka wani ƴaƴa zai samu masu albarka wani mara albarka wani mulki zai samu mai albarka zai samu mara albarka wani lafiya zai samu lafiya mai albarka wani zai samu mara albarka saboda dukkan wata ni'ima a duniya da Allah yake bayarwa akwai wanda take sa yayi nasara a duniya a lahira ya shiga aljanna akwai wanda a duniya yakan yi asara, duniya ya je lahira ya asara so kenan ashe dukkan wata ni'ima na kuɗi ne na ilimi ne na mulki ne na haihuwa ne na sarauta ne wallahi alazim dukkan wata ni'ima tana iya zama albarka da alheri ga wani ta zama sharri ga wani kisa ko me zamu roki Allah mu dage mu roƙe shi mai albarka shi kansa auren mai albarka ne yake sa a aje a shiga aljanna amma aure mara albarka wani daga yayi daga nan ma ya lalace mafhum tayyib don haka wannan addu'a tana da matukar muhimmanci ga duk wani wanda ya aure sai a masan akwai wani ango a nan kusa matukar angoncin sa bai wuce shekara 40 da ya wuce ba ina masa addu'a da barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a kuma fi khairin wanda mai wata shekara albarka 40 din na masa addu'a din <laughs> Allah shi samu wanye lafiya insha Allah babi na 80 du'aul mutazawwij wa shira'id dabba addu'a da ake yi ko kuma addu'a ta wanda ya aure wanda shi da kansa zai karanta na biyu kuma da addu'a da ake idan aka sayi dabba in aka sayi dabba ana wannan addu'a musamman dabba da ake hawa kanta a yi tafiya kamar doki ko raƙumi musamman ko jaki ko abin da ya kama da haka sheikh muhammad bin salih al-usaimin al at-tamimi rahmatullahi alai yana da ijtihadin cewa ko abin hawa aka saya ana iya yin wannan addu'a da matukar abu ne da aka saya don a hau keke ne ko mashin ko mota ko jirgin sama mafhum tayyib فقرأ إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى قريبا فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنانه وليأخذ بذلك إذا تزوج أحدكم امرأة إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما أو اشترى خادما فليقل فليقل اللهم إني أسألك خير ما اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ فليأخذ بذروة سنامه وليأخذ مثل ذلك إذا تزوج أحدكم امرأة idan ɗayanku ya aure mace ya yi aure ko aure na nawa ne ko aurenta na farko ne ida ko ta taba aure au idan shara khadiman ko idan mutum ya sayi wanda yake mai marhidima boyi-boyi bayi kiran a lokacin bayi lokacin ana cire kuɗi a sayi mutum a matsayin wanda zai yi bauta mafu tsayyar sai ce Allahumma ya Allah inni lalle ni af'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai wannan addu'a na da matukar muhimmanci a ka'ida a shari'a akwai abin da in mutum ya aure ake karantarwa da sunan su adabu lailatiz zifaf wato ladubban shiga ɗakin ango na farko wajen iyalinsa wato lailatu zifab shine first night da mai gida yake zuwa wajen iyalinsa da ya aure ta to a musulunci akwai ladubba da aka karantar na zuwan farko mai gida zuwa ga iyalinsa idan ya aure ta wannan ladubba barin ba ku su kaman haka mai neman ƙarin bayani ya duba littafin adabu zifaf fi sunna al na babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasiru, Al-Albani rahmatullahi alai daga shafi na sha takwas, sha tara, ashirin, ashirin da ya yi magana akan waɗannan muhimman ladubba da ya dace a rika yi kuma a cikin ladubban sai mu kiyaye za mu ga abin da muka saba na al'ada akwai ababen da ba su da asali a da idan mutum ya aure zai je ɗakin iyalinsa sai a yi tim ɗin abokanai wai za a raka shi sai a je kamar mutane goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko abin da ya kaba da haka ita al'ada kalca da muka saba asali musulunci yana halattar da kalca da bata ci karo da Allah ya ce annabi ya ce ba idan al'adarmu ba ta cin karo da karantarwar addini ya halatta amma in ya zama ta yi fito na fito da addini to al'ada ana hakura da ita mafhum tsayyib amma da sai a ce za a raka ango wajen amarya idan aka tashi sai a je a rika taɗi har ma za a yi sayan baki a kaza an ba da naira kaza naira kaza har ma an aka yi rashin sa'a a samu wasu abokanan su yi ta kalmomin batsa a wurin a wurin sai a yi ta kalmomin batsa tun daga ranar an fara koran albarkan auren abinda sunna ta karantar addini ya karantar ranar zuwa wurin iyalinka na farko an daura aure maybe zaka je da safe ne da rana ne da yamma ne da dare ne yan Najeriya zuwan dare suke yawanci eh wannan duka kalca ne yawanci diran dare ake yi bayan isha tukunna ya gama tunaninsa sai ya kama hanya ya je amma a shari'a awa 24 shari'a ta halattar maka zaka ka iya zuwa idan mutum ya shiga wajen iyalin yana shiga abin zai na farko sai ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za ta amsa amma ba dole sai ka ji ba saboda yawanci mata idan suna da tarbiyya akwai kunya kuma a lokacin suna cikin halin ɗarɗar ne rashin sanin me zai faru bayan nan kana shiga sai ka kama goshinta haka ka rike nan ya kwadanta da aran ma haka sai a rike gokanta haka in ka rike haka sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ita ce wannan addu'ar riwayar abdullahi ibn amrubun al'as ne radiyallahu anhu kuma hadisin iya cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 2160 sannan iya cikin littafin adabu zifab da na fada na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai daga shafi na 18 zuwa har na 23 yayi magana akan wannan ladabin da sauran ladubba a cike mun samu ladabi na nawa na biyu na uku a ƙa'ida sai ya je shi da alwala ko ya alwala idan ya alwala sai ya wuce gaba ita ma ta yi alwala sai ta tsaya a bayansa sai ya salla na fila raka a biyu idan da rana ne sai ya ɓoye karatu idan a dare ne abin da ya tabbata sai ya bayyana karatu tana bayansa ladabi na nawa na uku na hudu sai ya juya ya kalle ta bayan idan da sallah yadda liman ke juya ya kalle mu sai ya addu'a da Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya Allahumma jama'a bainana ma jama'ata bi khairin ko wa farrik bainana idza farakta ila khairin wannan kuma addu'a ta zo a cikin karantar wanda Ibn mas'ud ke koya wa tabi'ai da suka yi aure cewa sunna ta karantar kuma da isallar da wannan addu'a sun zo a hadisi da cikin musannaf na ibnu abi shayba rahmatullahi alai mujalladi na uku namba na 301 kuma ya zo cikin musannaf na abdurrazak rahmatullahi alai mujalladi na shida namba na ɗaya. sai ya karanta wannan addu'a da cewa ya Allah kamun albarka cikin iyalaina kuma ka musu albarka a cikina ya Allah ya Allah idan za ka haɗa tsakaninmu a kan wani abu da su ka haɗa a kan alkhairi idan za ka raba a kan wani abu ya Allah ta'ala ka raba a kan ne a kan alkhairi a wata riwaya ta musamman ta abdurrazak ta karanta Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya Allahumma rzuquni lahum warzuqhum li shine ya Allah ka azurta su daga gare ni ka azurta ni daga gare su so mun samu ladabi na nawa na hudu ladabi na biyar kamar yadda hadisin asma bintu yazid ya kawo shi ma yana cikin littafin adabu zifab daga shafi na sha takwas nan zuwa na ashirin da uku. cewa ana so ango idan zai je je da wani abun sha'awa wa iyalinsa ko wani lemon kwalba mai daraja ko wani nono da aka sarrafa mai kyau irin dai wani abu na sha'awa da zai tabbatar da za ta yi sha'awar a ce an kawo mata wani abu don fiyayyar halitta da ya auri na na aisha radiyallahu anha ya je mata da wani abu da aka yi shi da nono har ma ya ba ta ta cikar ba daga baya can sai ba wa asma da ke tare da ita sai juya sai ce mata hudi haza min yadda rasulillah ki karbi wannan daga hannun manzon Allah sallallahu ana tawali amma a wurin in ka je ka in kada da wani sarauta tana kunya za ka yi fada in kada ka ce karbi wannan daga hannun wawan sarki misalin ita ce sarautar ka <laughs> in kuma kai wani yarima ne ko wani waziri ne ko hakimi ko wani abu ce karbi wannan daga hannun injiniya in kuma ustazai ne irin su ustazai sai ka ce karbi wannan daga hannun arabba <laughs> to a lokacin sai ka faɗa karbi wannan daga kaza mun samu ladabi na nawa na biyar na shida abinda malamai ke karawa shine sai ka mata nasiha a kan godiya ga Allah da ya hada ku da juna ka gaya mata irin abubuwan da kake so da wanda baka so a rayuwa ka kuma saurare ta kaji irin abin da take so da wanda bata so a rayuwa iya da matukar muhimmanci a wannan rana din yadda ake kaunar juna ake mutunta juna in nasiha ta yi amfani in aka rike ta ba a wasa da ta daga baya musamman ababe da baka so na yau da kullum waɗanda ba wai haramun ba ne a shari'a amma kai aka maka yana cutar da kai mafhum tayyib so su ne irin al'amura da ake yi a ladubba idan mai gida ya je wajen iyalinsa wannan a takaice kenan insha Allah so ga waɗanda suka sa aure a gaba to sai su kiyaye na ga wani ustaz an sa date ne ustaz Eh? <laughs> na ga ustaz ya kalla na san dai an kusa sa to Allah ya sa alheri na'am don haka Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka alherinta wa khairi ma jabalta alai da alherin da ka halicce ta a kansa jabalta ai khalaqta hadi da alherin da ka halitta ta a kansa sannan kuma wa a'udhu bika min sharriha ina neman tsarinka daga sharrinta wa sharri ma jabalta alai da alherin da ka halicce ta da shi akai dukkan wani mutum yana da bangaren sa na alheri da bangaren sa na kasawa wani alherin 99 kasawar bangare daya wani kuma alherin ɗaya yake kasawan ne 99 Allah ya kare mu daga wannan wa idhashtara ba'iran idan kuma mutum ya sayi kamar raƙumi falya sai rike bi sanani wato kaman kan raƙumi ɗin can ƙololuwarsa ƙololuwar wal ya sai ya faɗi misla zalik misalin wannan shine ko dabba aka saya ana irin wannan addu'a din sai a roƙi Allah ta'ala alherin da ke cikin dabban a nemi kuma tsarin Allah daga sharrin da ke cikin wannan dabba me yasa ake riƙe zirwata da ne? akwai hadisi da ke cewa ala zirwatil ba'ir shaitanun a kan kololuwar kan raƙumi akwai wani shedan idan ka sayi raƙumi to yakan zo maka da shedan a can kansa ne Hadithin ya cikin sahihul huljami hadithi na 430 cewa a kololuwar kansa akwai shedan kuma hadithi ne da yake ingantacce sai yasa ana wannan sannan kuma ijtihadin malamai da na bayyana in an sai keke ne ko mashin ne ko mota ne ko jirgin sama ne ana yin wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alai wannan kuma yazo babi ne na kiyasi babin kiyasi ne shine wal yaqul mithla zalik sai ya faɗi kwatankwacin wannan wallahu ta'ala a'lam babi na ɗaya addu'a qabla itiyanin zauja, addu'a da ake yi gabannin mu'amala na aure tsakanin magidanta مفهوم طيب أنا الدعاء تمؤاملة تأولي فقرا بسم الله اللهم ذنبني من الشيطان وذنبني الشيطان وفقنا بسم الله بسم الله اللهم ذنبني من وجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وجنب الشيطان ما رزقتنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا wannan ita ce magidanci yake yi a lokacin da zai mu'amala ta aure da iyalinsa waɗannan suna daga cikin karantarwa na musulunci da ke da matuƙar muhimmanci da idan ka koma bayan shekara 40 50 60 saba'in, sanin su yayi karanci shi yasa mu gode wa Allah akan ni'ima ta addini mu gode wa Allah akan ni'imar fahimtar addini jama'a ba fa abin da ke da daɗi a rayuwa kaman Allah ya fahimtar da kai addini ya maka baiwa da aiki da addinin ya fi komai daɗi da duk waɗannan abubuwan ba a san su ba a wurare da dama waɗanda suke da baiwa sani a waɗancan shekarun ‘yan kaɗan ne a cikin society ‘yan kaɗan ne matuƙa da gaske wani har ya yi aure ya kammala haihuwa bai taɓa sanin wannan addu'a ba kuma fiyayyen halitta ya ce wanda ya zo kusa da iyalinsa sai ya karanta wannan addu'a cewa اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه cikin aljami'a sahi na Imam al-Bukhari hadisi na 3271 yace in yuqaddar bainahuma waladun la yadurruhu ash-shaytanu abadan in har Allah ya kaddara aka samu juna biyu dalilin wannan mu'amalar aure har abada shaytan ba zai nasara akan wannan dan ba har abada shi dan ba zai nasara a kansa ba so mafhumul mukhalafa auren da ake mu'amalan aure a cikinsa ba a karanta addu'ar wafa kenan kaman automatically an cewa shedan gana ka ne hatta a lokacin mu'amalan auren in ba a karanta wannan addu'ar ba iyalin mutum shedan na iya kusantanta shi kansa shedan sai kusanci iyalin mutum yadda mai gida yake kusantan iyalinsa dalilin me dalilin barin addu'a din akwai asarar da ta kai wannan babu ka duba littafi ko da littafi na wahid abdulsalam bali wanda littafi eh? banda ma wikaya wanne ko asarimul batar fi tasaddi lissaharati al-ashrar ya ka anwa na sihir da dama a ciki ai daga ya bayyana illar rashin yin addu'a hatta a wuraren cin abinci ko shiga banɗaki ko fita ko mu'amala na aure da irin illolin da ke wanzarwa an samu fa a tarihi a cikin rubuce-rubucen magabata irinsa da irinsu ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alai cewa a tarihi an samu hatta shaidanu sukan kusanci iyalin mutane su samu juna biyu sai dai mafiya yawa ba a haifan dan a matsayin siffa na mutum haka abun ke lalacewa ko wani abu fito a cikin cikin nata da bai da kama da bai ma da fasali ba a gane menene ba saboda mai saboda illa na shaidanu so na addu'a tana da muhimmanci ma'anarta Allahumma jannibina shaitan ya Allah ka nisantar da ni ka nisantar da mu jannibuna Allah ka nisantar da mu ash-shaytan daga shaytan Wajen nibi shaitana ka kuma nisantar da mara zakata na daga abin da zaka azurta mu da shi azurta mu da shi na mu'amalar auren kansa azurta mu da shi na biyan bukata insaniya azurta mu da shi na samun juna biyu namiji ko mace azurta mu da shi lokacin da aka haife shi azurta mu da shi a tarbiyyarsa azurta mu da shi idan ya girme zama ɗa salihi saboda me saboda ɗa salihi ba Shi ne albarkar haihuwa ɗan da ba salihu bai da fa albarka ta haihuwa in Allah ya ce bake ka kaba duniya ka bar salihin ɗa, bai da aiki sai maka addu'a bai kuma duk ɗan da ke da mutunci yana ma fifita yi wa iyayensu addu'a musamman ba sa rai akan addu'ar kansa wallahi wani lokaci sai ka manta da kanka saboda damuwa da iyayenka addu'a kai bukatar ta kama sai ka manta saboda mai kai kafi damuwa da su so wannan damuwar da kai da su kuma kai ma Allah ya baka ɗa na kwarai haka zai ne zai damu da kai shi yasa shi ɗa na kwarai ai yana cikin abin da ake cewa sadaqatun jariya sadaka mai gudana yan halitta ga mana anwa na sadaka mai gudana wajen guda shida a wata riwaya bakwai na cewa mutum yayi kokari ya basu a duniya yana cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati da mautihi ilman allama wa nashara aw waladan salihan taraka aw mushafan warrasa. aw baytan libin sabil bana aw masjidan bana aw naharan ajra aw sadaqa tasaddaqa biha fi hayati kabla mautihi hadisin iya cikin littafin ibn majah hadisin 242 ga kuma mashurin hadisi na idza mata ibn adam in inqada amaluhu illa min salafin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la a cikin muslim hadisi na 1231 kaga irin waɗannan duka suke bayyana mana da na kwarai shine albarkar haihuwa yanzu fa duk waɗanda kake ga suka finici na al'umma waɗanda suke garkuwa da mutane kidnappers iyaye ne fa suka haife su don Allah ko ba ka da addini wannan haihuwa ta yi albarka wallahi ba ta yi ba waɗanda suke bandit bandit ɗin nan iyaye ne ba suka haife su ko ba ka da addini wannan haihuwar ta yi albarka waɗanda suke ɗan ta'adda duk duniya iyaye suka haife su wannan haihuwa ta yi albarka ba ta yi albarka ba ai shi sa shi ɗa na banza ba mai sha'awansa shi sa bahaushe ce wai nagari na kowa mugu sai mai shi shi ɗa lalatacce ɗan tasha mara albarka ko iyayen ba sa so a ce nasu ne yanzu in abu kake na nagarta ko ka zama wani haram ma ka haddace qur'ani ko wani babban injiniya ko wani abu na alheri wani mutum haka kawai ganin baban kai taba yi da tijo sirka ka a ai dan mu ne ai dan mu ne wannan ai dan mu ne saboda me saboda albarkar ka shi ma sai ya shigo da kansa cikin wannan umbrella ai al'ada. namu ne in sa'an sa ne ce ta yi tare muka yi karatu ai makarantar mu daya ajin mu daya wata gida ba ba su yi karatun tare ba amma sai ya kokarin me sai ya lankwaso cewa wai kai classmate din zane ko ba haka bane wai dan me dan a ce shi din nan ma iya da kusanci da kai tamam na kamo wani gogaggen ba. wa yake ya ce wannan ajin su daya wa yake cewa bafansa ne kowa shiru yake bakinsa alaikum ba mai magana to shi yasa haihuwa ba wai yinta ne mai muhimmanci ba albarkarta kuma abun da yake mu a yanzu akwai karancin albarkar haihuwa an bar irin wannan karantar musuluncin an bar damuwa da karantar da yara addini ladubba na addini tarbiyyantar da su iyaye da yawa a garuruwa sun ɗauka. wai ba wa yaro tuwon masara da miyan kuka da ruwan sha wai shi ne haƙƙi an sauke shi ai idan ka ba wa yaro abinci ya koci baka koya masa hanyar Allah ba ai ka bashi mabuɗin sabon Allah ne damuwa da ina ya shiga mai ya fita su waye abokanansa ya kwanta ya yi addu'a ko bai ba ya shiga ya yi addu'a ko bai ba ya yi karya a jakunansa a ce zuke ta malla haramun ne me yi ba zai shiga aljanna ba a tsoratar da shi ya gane hatsarin sabon Allah ta wannan shine ake samun 'ya'ya na kwarai amma ba wai a zo a zubar da su a tura musu masara da kuka ba to masara da kuka man ta zama matsala samun ta ya zama aiki sai wani da wani da zubar da abinci ake ina ji wani yana bayan cewa wallahi ya ne bai gana zubar da abinci ba aka ce to a zubar mana mutum ya isa yanzu wa zai zubar da abincin yanzu abincin ya zama zinare so haihuwa mai albarka mu kiyaye ita ake nema ita ake nema haihuwa mai albarka kuma mu gane mai da yaro ɗaya na ƙwarai wahalarsa da hidimarsa ta fi barin 'ya'ya miliyan su zama na banza dalili zama na ƙware mai albarka da alheri shine ake zuwa makaranta a koya da iskanci da tashanci babu skuldin karantar da su automatically kowa yake so ya zai zama ba inda ake karantar da shedanci idan fa za ka zama na kwarai sai ka koya wa yaro azumin nafila sallar nafila ƙoƙarin zuwa masallaci tashi koyi albamu ta masallaci koya musu tahajjud zuwa makaranta haddan qur'ani wata ma yaji a masa bulala ya zaka ce madalla in kai wasa a kara ba yadda muke ba a makarantar boko a daki danka ka je ka bada hakuri ka ce ka tuba a islamiyya yaji a masa bulala ka zo ka ce akan addini sai da kika zauna ba sai ka je ka ba duk wanda fa shine ake yi na kwarai ka biya mar kudin nursery ka biya kudin islamiyya ka biya kudin tahfiz shine zama na kwarai amma zama na banza daga ka haifa in ka yar shikenan ka gama ba wata hidima to daga kayar sai ka ji an ce ga wani kidnapper da jinsi a ce ya dan da kayar da shi din saboda shi zama na banza mutumin banza ba a zuwa school ake koya in fa ka ce yau ga wani laifi da kake wa Allah zaka daina wani lokaci sai kai wata da addu'a da tashi a dare kai sallah wallahi da azumin nafila gabanin ka daina amma in kuma sabon Allah ne ai a sakan ɗaya ne kawai ba sai kai wata addu'a ba kawai shikenan automatically sai ka fada to yasa zama na kwarai ne ake hidima a kansa amma zama na banza babu wahala daga an haifa anyar ke da an wa al'umma bala'i Allah ta'ala shi samu wanye lafiya kuma mu gane cewa haihuwa amana ce dukkan 'ya'yan da muka haifa tarbiyyar da muka musu da albarkar da muka yi ƙoƙarin sama musu za mu tsaya gaba ga Allah mu yi hisabi mu da su kuma ba mai kai labari sai wanda ya sauke nauyin da Allah ya dora masa musamman in ka je gidaje a haifa a yarba boko ba a jini in ka zo bariki irin nan wuri irin abuja ku yi haƙuri bariki irin nan kuma sai a fifita karatun addinin yaro ya zama ana so ya zama babban injiniya ko medical doctor ko wani accountant ko wani lauya amma ba a koya ba sa Allah ba tun tashinsa da hagu yake cin abinci da hagu yake sha har ya tashi ya gama makaranta bai taba sanin ana addu'ar da za a shiga ban daki ba kuma ya shiga kan aljanu a haka kai ka sai ba za a zauna lafiya ba a ce kullun sai ka shiga ban daki matattaran shedanu baka taba addu'a ba haba ai baka sani ba kila babban shugabannin babban shaidanin matashin Abuja ma abokin ka ne baka sani ba ai haka ne fitina sai ya zama abokin ka baka sani ba ana ma addu'ar ya aka kare bare ba a yin ta ana ma yi ya aka kare so anan sai aka bawa karatun addini rayuwa din muhimmanci na addini sai aka na yara bai da muhimmanci zai yi wahala Allah shi ya san da dai ba bincike ne ba amma a kiyastawa mai iya yiwa ne kashi 50 cikin ɗarin matasa ƴaƴa da ake haifa da ƴan mata da ke wannan gari ba sa zuwa karatun addini mai iya yiwa ne in aka samu wata mai ɗan ƙoƙarin sai ta je jami'a sai ta samu kawa mai addini to ba a yi sa ba kuma sai ta fara karatu a intanet na addinin a nan kuma in aka yi sa'a ta tafi website ɗin ƙwarai in ba a yi sa'a ba ta tafi website ɗin kuma rusa musulunci da sunan addinin shi kenan sai ta ɗauko wata aƙidar da ba a fanta ba ita ba nan ba ba nan ba ita ba ta shiga addini ba ko ba ta fita ba shi ne illar kuma son addini ba karatu na taɓa ba da akwai wani bawan Allah da yana da tsananin son addini lokacin ina limanci a jami'a ta Bauchi Professor Suleiman ya sani ko ba zan kira sunsa ma zai gane asalinsa ba dan Najeriya ba ne. Professor ne dan wata ƙasa daga cikin ƙasashen Asia, amma a lokacin iya da wasu qualities biyu da ina zaton babu wanda ya fi shi, akwai wanda ya fi shi Allah bai bayyana mana shi ba. Na farko shine ban san mutumin da ya kai shi kokari akan yin sallan jam'i ba. a duk jami'ar ban sani ba ko ni da nake limanci a lokacin ban kai shi ba saboda in dai ba jinya da yayi yi lokaci yayi jinya a kai shi asibiti iyalansa ba sa na, shugaban muslim umma a lokacin ya kai shi ni ban taba sanin wata ranar da aka yi sallan jam'i baya masallaci a gaba gaba ba profesa gane shi ko? o ya ma dawo ko? <laughs> amma ba sai an fada ba na biyu Daukan kuɗi gudumawa a bawa addini a gwargwadon percentage na abin da kake samu wato percentage da yake bayarwa ba dole kwantitin ya fi na kowa ba amma percentage wise abin da yake ɗauka a wata yake bayarwa lokacin muna gina sabon masallacin juma'a da muka buɗe shekara 21 zuwa da biyu da suka wuce ba wanda ke bada gudumawa percentage wa irinsa gabanin ya fara karatun addini duk haka muka same shi ya taɓa tarana yake mun wata tambaya cewa debate da aka yi tsakanin Allah da mala'iku wannan na suratul bakaran nan wai shi ne debate din wai iz qala rabbuka ne, <laughs> lil malaikati wai debate kai na yi wani bugawa yace debate nace debate yace debate yace mun wai wani bangare nake ina side din Allah ne ko na malaiku nace a uzu billahi <laughs> na yi shuru na ce a'udhu billahi ce me yasa ce a'udhu billahi na ce sai ko ko bai dole sai da Allah muke sai da kayya sai ce but amma argument din mala'iku din ai is stronger wai wai argument din ai ya ci karfi na ce uzu billahi ce me yasa nake ce uzu billahi na ce ai duk abin da aka ce Allah ya faɗa shine matsayin sa yi dole a dan muke babu zabi ko ya dace da hankali ba ko bai dace ba mu a nan muke sai ce but amma kula argument din sai ya fi karfi ai da ce musu na san abin da ba ku sani ba suka bada kai daga baya abin da suka fada cewa zaka sa a bayan ƙasa wanda zai ta fasadi da zubar da jini ba haka yake faruwa ba yanzu nake haka ne dai to argument din su fi. wai dabara aka mun sai suka yi withdrawing kansu wal iyazu billah kuma abin da suka faɗa su zai faruwa ka shi yana ga sahih din su nan anan yake nace a ba haka addini yake ba so alhamdulillah na ɗauki lokaci mai tsawo ina ta har ma in ne idan da sallah sai in tafi gidansa mu ɗan zauna mu yi ta ɗan discussion sai Allah ta'ala ya taimaka fahimtarsa sai ta gyaru muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara kyautata mana fahimta to wannan shine illar wai son addini kuma karatu wai kana tunanin wai debate aka yi kuma kai wai wai wai ka dauki side din mala'iku a gensu wai Allah <laughs> ai shi yasa boko ba addini bala'i ne wani zai ce kuma yan boko ne eh yan boko ne kuma yan islamiyya ne duka ah. <laughs> amma boko babu addini to wallahi in kana neman bala'i shine ka samu boko babu addini musamman ga ƴaƴan waɗanda suke da wadata babu addini wal iyad billah Allah shi samu wange lafiya kana iya gane illar boko ba addini kadai ka shiga tiktok kawai in ka shiga wurin kaiwa da za ka gane ka bi shafunan ƴaƴan wasu ka gai abin yadda yake Allah ya gyara mana zuriyar mu gaba daya na'am soyi ne yace wani side ne ku in an tambaye ka wani bangare kake kai ustaz wani side kake wai a ka'ida duk abin da aka ce ga bangaren da Allah ya yi fada to anan ake wannan shine addini ba kuma dole ne sai abin da aka fada wai ya dace da hankalinka ba bahaushe ya ce wai shari'a saɓanin mu ko muka ce shari'a wuce hankali ba saba hankali take ba ta wuce hankalin ne na'am babi na tamanin da biyu du'a'ul ghadab addu'ar fushi ai du'a'u ma yuqalu indal ghadab addu'a da ake faɗa yayin da mutum yayi fushi idan mutum yayi fushi ana so ya maimaita wannan addu'a din insha Allah ta'ala Allah shi samu wanye lafiya bismillah addu'a ta ɗari casa'in da uku, ko laƙani na 93 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan ya gidan kowa akwai kuma babu a cikinmu wanda ya san rabda ya haddace kawai tun a gida a bakin iyaye ake koya maka uzu billahi su a billahi su bismillah ɗin duk iyaye ne da kula uzai da falaki da nasu da yi juwali a harshen babun da mu muka haddace babarka ko gogganka ko ummanka ko innanka juwali Allah ya ji magabatan magabatanmu ita ce asalin tarbiyyar duk waɗannan abubuwan a gabansu muka yi ta koya ba kamar sun shaka koya ba saboda kana da ƙarancin shekaru kana fara magana ake fara koya maka wannan daga bakin ka ya kai ya buɗe ya fara cewa na coci to daga nan sai ga an fara koya maka addu'o'i muhimmai bayan nan kuma da gaggawa sai a kai ka a fara kai ka islamiyya karatu ko kuma a da wancan lokacin gaskiya ba ma islamiyoyin da ake kai mutane yawanci shi ne karatun tsangaya so mu mun dan samu gatan ma a lokacin an ka bayan waɗannan an koya mana su la ina ma'anan la la khaliqa ba mahalici sai Allah wala raziqa ba mai azabtawa sai Allah sai a kai ka tsangaya kuma sai a fara koya maka karatu so yi juwali haka ne so daga baya ne Allah ya taimaka wajen 70s wajen 78 79 80 81 aka fara buɗe makarantuwar ana kawa'idi ana karantar da mutane aka fara canja karanta harufa alu an baki wauzan aka koma alifun ba'un ta'un fa'un haka ana karanta alifun zuwa ya'un usually haka ne so mu mun samu transition mun yi wancan ɗin kuma da ikon Allah mun ga wannan din Allah shi samu wanye lafiya don haka idan mutum ya yi fushi ana karantar da shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan hadisi asali riwaya ne na Sulaiman bin Surat hadisin ya zo da cewa mu ji fa'idar hadisin wasu mutane ne biyu suke kace nace da juna ɗaya ransa ya ɓaci na gurɓacin da idansa suka yi jajawur fuskarsa ta yi jajawur irin fushi ya kai fushi ɗin nan mai tsanani an yi ta ba da haƙuri ya gagara sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi a hadithi riwaya na Imam al-Bukhari hadithi na 648 yace inni la a'lamu kalima law qalaha la dhahaba anhu ma yajid yace ni na san wata kalma da zai fade ta yanzu da duk fushin ya tafi don fushin daga shaydan ne shine yace yace kawai a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk inda kushi ya kama ka ka'ida ta musulunci karka yi magana in kana tsaye ka zauna in kana zauna kushin bai tafi baka dan kwanta sannan in bai tafi baka samu ruwa ka sha ruwan da bai da dumi kuma ka yawai da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim insha Allah ta'ala duk wani kushi zai tafi da wannan don haka in muna kushi kar mu yi magana in tsakanin ƴaƴanka ne kar ka yi hukunci in da iyalinka ne karka yi magana karka yi hukunci duk mutumin da ke fushi yake hukunci ko yake ba da amsa wallahi al'azim ya kulla shi da dana sani a rayuwa duk mai fushi da zai hukunci in ko ɗanka ne kana fushi ka ɗauki bulala sai ka je kashe shi sai ka zo kuma kana dana sani ɗan da kai ba sai kashe shi in fushi yayi yawa sai ka je ka bata aurenka ka kori albarkan baka sani ba sai ka ci mutuncin iyayen iyalinka da har abada ba za ta manta ba ko ta fi maka ba mai so a taɓa mutuncin iyayensa fushi na iya sa ka gaya mata kalmar da ba za ta manta ba har abada kuma ba daidai ba ne ka auri ‘yar mutum ka taɓa mutuncinsa ko mutuncin mahaifiyarta ba a haka iyayenta iyayenka ne haka aka tarbiyyantar da mu za ka ƙaddara su ka mutunta su mafhum tayyib kula ga wannan mu kiyaye in muna fushi kar mu yi magana ga qur'ani mai karantar da mu rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun suratul mu'minun ayata 97 da 98 ayoyi guda biyu duk da dai farkon ayar ya ce wa qur rabbi ne to sai aka cire wa qur din sai a ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ayata 97 sai kuma me wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ta 98 hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun so kaga kenan wannan ke bayyana maka yin hukunci baka nemi tsarin Allah daga shedan bana mutum mutun yayi da na sani za ka ce innaha kalimatun huwa qailuha a lahira ba ta da wani amfani ga bayan sanan barzak ne Allah shi samu wanye lafiya na'am babi na tamanin da uku, du'a man ra'a mubtala addu'a ga duk wanda ya ga wani mutumin da Allah ya jarrabe shi misali ka ga wani mutum Allah ya jarrabe shi da wata cuta a fuskarsa ko a jikinsa da kake roƙon kada Allah ya ɗora maka wannan jarrabawa din kana gani sai ka yi wannan addu'a ko ka ga wasu mutane a nau'in sabon Allah da ba ka fatan ka samu kanka a wurin ko a gidan karuwai ko a gidan giya ko a wani abin da dai da kake ga bai dace da mutuncinka ba saboda dukkan kutub a samawiya da Allah ya saukar za ka duba tun daga ƙur'ani a taura Linjila in ka duba asalinsu za ka ga waɗannan ayyuka manyan muna na Allah ya haramtar da su ba wanda zai baka aya a bible ya ce maka zina halal ne ko ya ce maka shan giya halal ne babu shi so kula ga wannan in kaga mutane ko cikin sabon Allah ko wani rashin lafiya ko wata cuta da kake fatan kada kai Allah ya jarrabe ka sai ka karanta wannan saboda wani lokaci izgili ga wanda ya fada cikin wani hali mai muni in fa ba a yi sa'a ba aka yi izgili na alfahari to abin da ka aibata sai Allah ya jarrabe ka gaba ka aikata shine hatsarin rayuwa shi yasa in mun ga abu mai muni to mu roki Allah ya kare mu don haka lakani na 194 faqra الحمد لله الذي أعطاني مما ابتلاك به الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك بي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي آفاني مما ابتلاك بي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا wannan hadisi riwaya ne na Abu Huraira radiyallahu an wato sahabi da ake cewa Abdurrahman bin Sakhr asalin sunansa kenan iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayh hadisi na 3432 in kaga wanda Allah ya jarraba da ciwo ko wata cuta ko wani jarrabawa ko ka gan shi a wani sabon Allah ko aikin da baka so ka samu kanka a ciki sai ka ce alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wanda afani ya bani lafiya ya kuma kubutar da ni min mabtala bi da abun da ya jarrabe ka da shi wa faddalani ni ya fifita ni ala kathirin mimman khalaqa tafdila akan da yawa daga cikin halittun da ya halitta fifitawa malamai suka ce za ka fada a bayyana ne ko a boye saboda lafazin ya yi kama da sigar a bayyana ake fada idan mutum cuta yake fama da ita wanda Allah ya jarrabe shi da ita wanda kowa Allah na iya jarrabawa magana mafi inganci ba a so ka fada ya ji don shi ma ba shi ya dora wa kansa ba so sai ka fada kawai ka ji yadda iyakun nanka ko ka ya motsa ba tare da sai ka fada ba kiya kusa da kai sai kai haka shi ke da, amma an kafa da a bayyane ya je san ma'ana, in mai zuciya ne akwai waɗanda suke da jarrabawa na zuciya musamman wanda ba su da yatsu wallah wani ya maka naushi shi ke da, sai ka gaya mutanen garinku amma idan waɗanda suke laifi ne za ka wuce suna cikin sabon Allah ya halatta ka fada matukar ba ka tsoron wani zai fi karfinka ka gan su alhamdulillahi fa afani min maftalakum bihi wa faddalani ala khasirin mimman khalaqa tafdila anan ba hana bayyanawa ba amma anan kuma ya zama safety ka is more important har ka je ka fada ka sha dan karan duka ko dan kuran duka <laughs> amma in Allah ya ji ba ga gobar san addini ba su ma san me ka fada ba wani kana fada masa ce in musulmi ne ya faɗa sa sai ce sadaqallahul azim da Allah shi samu wanye lafiya na'am babi na tamanin 84 ma yuqalu fil majlis da ake faɗa an zauna a majalisi musamman majalisi da ake taɗi ko ake ganawa ko ake wani mitin na rayuwa a cikinsa maybe wani zai faɗi abin da bai dace na shari'a ba zai kuskure gabanin a gyara masa to duk inda muka zauna a majalisi da ake ganawa ko ake mitin ko ake wani abu to mu kiyaye neman gafara Allah yadda ya zo a wannan babi lakani na 195 bismillah كان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في في المجلس الواحد مئة مرة من قبل أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور عن ابن عمر رضي الله عنه كان عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد الله من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور إنك wannan hadisi daga sahabi ne Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu iya cikin sunan na imam a tirmizi hadisi na dubu uku da ɗari hudu da talatin da uku cewa kana ya kasance yu'addu li rasulillah yana irga wa manzon Allah yana counting suna zaune da manzon Allah sai ji manzon Allah yana yi sai yana ta irgawa sai sai damu da irge musamman lokacin ya yaro matashi da kuma gashi da tsananin kwaɗayin sunna ibn umar iya da tsananin son koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana irga masa fil majlisil wahid a mazauni majlisi ɗaya wato zama ɗaya da aka yi kamar darasin da muke daga farko zuwa ƙarshe haka sai na ji ya faɗa mi'a marra sanda ya kafa ɗari min qabli an yaqum gabanin ya miƙe ta yi sanda na ji ya roƙi gafara Allah sau ɗari yana cewa rabbi gifirli ya Allah ka gafarta mini wa tub alayya ka karbi tubana innaka lalle kai anta kai din taukidi ne wannan at-tawwabu mai tsananin karban tuba ne al-ghafur kuma mai gafara ne shi yasa yace ma jalasa rasulullahi majlisan manzon Allah bai zama wani majalisi face ka ji iya ta rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur in ka duba littafin zadul muslimin da min shek ibrahim bin jarullah bin ibrahim al-jarullah shi ya kawo riwaya da ya ta shine rabbi gifili wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim tawwabur rahim a magana mafi inganci duka biyu ana iya aiki da su innaka anta tawwabul ghafur ko innaka anta tawwabur rahim don wannan bai shiga cikin abin da yake zama ikhtilafu tabad ikhtilafu tanawwu ne aljam'u bainahuma yajuz fi magana mafi inganci ana iya aiki da wannan karan a wani lokaci ai aiki da wannan saura minti nawa lokaci har yayi to za mu tashi insha Allah ta'ala akan babi na 80 da nawa 85 idan Allah ta'ala ya kai kwanan mu to muna roƙon Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya ji ganyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu ya yafe musu ‘ya'yanmu da suka riga mu gidan gaskiya su ma Allah ya gafarta musu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan wasu bayinsa na kwarai da suka koma gare shi Allah ya musu rahama mu na alkhairi Allah ya biya mana kuncin rayuwa da ake ciki Allah ya sauwaka mana marasa lafiya Allah ya ba su lafiya karancin aminci da ake ciki Allah ya zaunar da mu lafiya a Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا